eyonika manje XSMT on the records yeah Game, 2022 July yeah sazoya lapha istage baphuvele ukuthi umuntu bani yeah baby girl avumuhle ngithanda ukuthi ngesibuko uyababuyela ibhokisi kamatch uyashisa futhi ngikufakela ithini imali ayithini kodwa khuluma umadiba yeah baby girl uyamthanda nana baby girl umanje uhamba naye nawo baby girl uyamthanda nana baby girl uhamba naye nawo manje yeah yeah lalela yeah ngihlala ngizimisele lela umhleli ukhona indoda emele ewasakuphephela ulayini wami uzothola in the sky la ngisungula khona amaphanshi over your house amanzi agezi cave manje abawasabi bayahlatshwa uphepha ngaheyitha kodwa soze ngalala esithawu istaf ngiyashaya ngiphuma imoto ihamba ngine-aphetha ne-determination ukuthi ngizobangena for sure this year i'm going to pave the breakthrough noma bangangimonela ngeke ngize ngigive up yeah baby girl yamthanda nana baby girl uhamba naye nawe baby girl uyamthanda nana baby girl uhamba naye nawe baby girl uyamthandana na baby girl uhamba naye nawe yeah ngiyababona labo mrepa babayithu manje ngoba naku sekwaba i-new appetite migalo island lifestyle m-u-n-c-h-y was there iphani lithoswa njengecoin masebethi beef masebethi beat ngithi cape bamba istering ngabona ingane imele Ngabona ongekho ngabona khona kwasala ivanishi Baby girl Ngiyangithanda nana Baby girl Uhamba naye now Baby girl Uyangithanda nana Baby girl Uhamba naye now Yeah Unika manje uzomthola ekhothengeni Unika manje uzomthola ekhothengeni ijaji uzomthola egawunini vele ayigqokwa isimame kuphela emini yeah ngikhuluma emphithi la ngiphamuka khona esikhosi sidle isikhompane emtshezi i-oledi lingiphethe yaligcwala ngiphethe abakhulu o-caveman yeah exit emithi on the track siyabangena 2022 yeah nigamanje